je bio istinit i povjerljiv. Bio je istinit u dostavljanju i imalo se povjerenja u njega. Pa je rekao, inna ahadakum yujmau khalquhu fi batni ummihi arba'ina jevme nutfe, thumme yekunu alaqatan misle dalik, thumme yekunu mudgatan misle dalik. Doista svaki od vas stvara se nastaje u stomaku svoje majke tako što prvih 40 dana biva kapljica sjemena. Zatim isto toliko 40 dana biva ugrušak, zakvačak. Zatim isto toliko 40 dana biva pomadić mesa, odnosno formira se tada njegovo tijelo. Thumme yurselu ilaihi il melek. Zatim se pošalje melek. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَيْ كَلِمَاتِ I naredi se meleku četiri riječi da zapiše بِكَتْبِ رِزْقِهِ da zapiše njegov rizk na faku وَعَمَلِهِ da zapiše njegova djela وَأَجَلِهِ da zapiše njegov eđel koliko će živjeti وَشَقِيُنَ وَسَعِيدٌ hoće li biti sretan ili nesretan to je prvi dio hadisa Dakle, pričao nam je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, a on je istiniti povjerljiv. Doista se svaki od vas stvara u majčinom stomaku tako što prvih 40 dana biva u vidu kapljice sjemena, zatim drugih 40 isto toliko biva poput ugruška, zatim isto toliko biva poput komada mesa. Zatim se pošalje njemu melek, dakle tom plodu, fetusu, tom embriju. Pošalje se melek i naredi se meleku da zapiše četiri riječi. Da zapiše na fak obskrbu, da zapiše život, da zapiše smrt, da zapiše dijela, da zapiše život, odnosno smrt, i da zapiše hoće li biti sretan ili nesretan. Zatim u drugom dijelu hadisa kaže poslanik alihi salatu wasalam فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ Tako mi onoga pored kojeg istinskog Boga nema. Doista, inna ahadekum la ya'malu bi ahli al-janna. Doista će biti od vas onih koji će raditi dijela stanovnika dženeta. Hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira. Radit će dijela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat toliko blizu da uđe u džennet, da umre i da uđe u džennet. Fe jesbiku alihi il kitab, pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi kod Allaha. Fe ja'melu bi ameli ahli nar fe pa će početi činiti dijela stanovnika vatre i ući u vatru. Doista će biti od vas onih koji će raditi dijela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat. Pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi i počeće raditi dijela stanovnika dženneta, džehennema vatre i ući u vatru. I doista će biti od vas onih koji će činiti dijela stanovnika vatre. Hatta ma yakunu bejnehu wa bejneha illa dira. Sve dok između njega i vatre ne bude koliko je lakat, pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, početi činiti dijela stanovnika dženneta i ući u džennet. Ovaj hadis također bilježe Buharija i Muslim. I ovo je jedan od hadisa za koje mnogi islamski učenjaci kažu da se cijela vjera islam vrti na četiri hadisa, gradi na četiri hadisa. To je prvi hadis Omera, doista se sva dijela vrednuju po namjeri, to je zatim drugi hadis Ajše radijallahu anha koja prenosi da je rekao poslanik alihi salacom ko u vjeru uvede nešto ono što nije od nje, to mu se odbija. Ovaj hadis treći i doće dakle hadis od Numana ibn Bešira, doista je halal jasan i doista je haram jasan. Dakle, Buharija i Muslim i mnogi drugi mimo Buharije, Buharije i Muslima, imam Ahmed Abu Dawud, Nesai, Ibn Mađe, Ibn Hibban i drugi. Prenoslac ovog hadisa je Abdullah ibn Mas'ud, također jedan od posebnih ashaba. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Bio je šesti čovjek u islamu. Dakle, šesti koji je prihvatio islam vrlo rano. I poznato vam je kazivanje koje se navodi kao sebeb, kao povod primanja islama Abdullah ibn Mas'uda. Abdullah ibn Mas'ud je čuvao stado Ebu Sufjana, čuvao ovce u Mekki od Ebu Sufjana, Pa su jedne prilike Allahu poslanika alihi salatu uslam i Ebu Bekr prolazili pored njega dok je čuvao. Pa su zatražili od njega da im dadne ovcu, da je pomuzu, da popiju mlijeko. Imaš li, kaže, imam, velakinni mu'temen, ali ja sam povjerljiv. Meni je dato da ja čuvam ove ovce i da ih na kraju dovedem, na večer vratim da se one pomuzu. Ako se sad pomuzu, šta ću pomoć na večer? Nevjernik, ali dakle prefinjen moral, ahlak, povjerenje. Pa je rekao poslanik Alihi Salacom, a imaš li među njima koje ne daju mlijeko? Koje ne daju mlijeko, ima ovaca koje ne daju mlijeko, kaže imam. Dovedi mi jedno od njih. Pa je doveo, nije bilo vimeno ništa, što kaže. I poslanik Alihi Salacom je svojim plemenitim rukama, Mubarek rukama potrao vime i rekao Bismillah. I vime od jedan put počelo da raste. Pomuzao je, Abdullah ibn Sud sve to gleda. Pomuzao, popio i on popio da se uvjeri i posle je poslanik Alihi osam rekao vimenu vrati se i vime se vratio. Abdullah ibn Sud nakon toga primio islam. Nakon toga uvidio da to nije običan čovjek. Primio islam. Pa je bio dakle šesti u islamu. Prvi je od svih ashaba učio Kur'an na glas pred mušricima, mnogobošcima. Kada je objavljena sura Ar-Rahman, pitao je Allaho poslanik alihi salatu sam imali nekoga da bi je proučio mušricima. Pa kaže, ja ću Allaho poslanicu. Pa otišao kod Kabe i učio. I bio, što bi rekli, bjen. Od Ebu Džehla. Pretukli ga. I kaže, sutra opet, sutra opet ide i uči. I treći dan ide i uči. Ebu Džehl ga toliko pretukao da mu je krv tekla iz ušiju, udarao ga. Pa mi je poznato da je Abdullah ibn Mesud Ebu Džehla skratio za glavu na bedru. Pa je rekao poslanik Ali, salatu wasalam, uho za uho, a glava viška. Bio je dakle prvi koji je učio Kur'an na glas od svih ashaba učinio je sve hijđre u Abesiniju dva puta, zatim u Medinu kasnije. Za njega je poslanik alihi salatu wasalam rekao in neke gulamun muallamun, doista si ti učen mladić. Također je rekao za Abdullah ibn Mas'uda poslanik alihi salatu wasalam ko želi da uči Kur'an, neka ga uči onako kako ga uči Ibn Umi Abd, ko želi da uči Kur'an kako je Kur'an objavljen, onako kako je Kur'an objavljen, neka ga uči onako kako ga uči Ibn Umi Abd, odnosno Abdullah Ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala. I kaže Abdullah Ibn Mas'ud, sa usana Allahovog poslanika, alihi salatu islam, naučio sam 70 kur'anskih kur'anskih sura. Bio je također, služio je Allahov poslanika, alihi salatu islam. Čak kaže Ebu Musa Elešari radijallahu talan, toliko je Abdullah ibn Mesud ulazio kod poslanika, bio kod poslanika, toliko često da smo ga smatrali maltene od njegovih ukućana, od ehlu bejta Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Brinuo se za poslanikov misvak, za papuče, nanule i za jastuk na koji se naslanjao vjerovjesnik, alaihi salatu wasalam. Kaže Huzeife, ne znamo da je neko više ličio poslaniku alihi salatu samo od Abdullah ibn Suda. Po svemu, i po izgledu, i po ponašanju, i po znanju, po pridržavanju za vjeru, ne znamo da je neko ličio više poslaniku alihi salatu wasalam od njega. Također, posvjedočio je poslanik alihi salatu wasalam za Abdullah ibn Suda jedne prilike, ha? kada se Abdullah ibn Sud ispeo na stavlo, od kojeg se jeli, prave mi svaci, otkidaju mi svaci. Rek ispeo se da otkine poslaniku alihi salatu sam misvak, pa bio je onako vjetrić i puhnuo je i otkrile se njegove potkoljenice. A bio je Abdullah ibn Sud je bio sitan. Poznato je na Bedru kad je riješio Ebu Džehla da je morao da se zaskoči na Ebu Džehla. Ebu Džehl ležao Abdullah ibn Sulu morao da se zaskoči, nije mogao komotno da dođe i sjede na njega, već morao da se zaskoči, bio poput dječačića. Pa kada je vjetar puhnuo, ugledale se njegove cjevance, tanke nožice. A shabi koji su bili tu u blizini, počeli se smijati. Kaže poslanik Ali Salucam, šta je, čemu se smijete? Pa su se toliko osmijali da nismo mogli da kažu u čemu se pokazivali na noge njegove, na cjevance. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, njegove potkoljenice će biti teže na mizanu od brda Uhud. Te i njegove potkoljenice kojima se vi smijete, bit će na mizanu teže od brda Uhud. I on, Abdullah ibn Masud, je učestvovao u bitci na Bedru i kasnije, dakle, u svim ostalim bitkama. Bio je kadija, za vrijeme Omera radijallahu ta'ala, za vrijeme Osmana, e, brinuo se za Beitul Mal, došao je i stanovao u Medini, u Medini je i preselio 32. godine po Hidžri, u svojoj 60. i nekoj godini. Kaže se da je prenio 840 840 ili 848 hadisa. Jedan od tih hadisa jeste dakle i ovaj vjerodostini hadis kod Buhari i kod muslima o kojim se govori o stvaranju čovjeka. Kako stvaranje čovjeka se odvija kroz određene, određene faze. Prvo čovjek biva u vidu kapljice sjemena određeni period 40 dana, nakon toga 40 dana biva poput ugruška koji se zakači za zid ili materice, zatim se razvija u narednih 40 dana dok ne poprimi ove konture koje mi sada imamo, zatim se kasnije samo jeli, razvija jeli, raste. A također ovaj hadis govori i o Allahovoj odredbi, o Allahovom kaderu, jeli, što je i tekako bitno, to je šesti temelj imana bez kojeg jeli, nema, nema imana. Pa dakle, iz ovog hadisa možemo izvući sljedeće koristi za nas. Prije svega, ovaj nas hadis postiče da budemo skromni, da se ne uzdižemo. Kada znamo od čega smo stvoreni. Kada znamo da smo bili kapljica sjemena. Zbog čega da se uzdižemo. Kako su naši prethodnici govorili, čudim se onima koji se uzdižu, a dva puta su, da izvinite na izrazu, prolazili kod da prolazimo kraćan otkud ti pravo da se oholiš? Od čega si stvoren? Ko si bio? Tako dakle da onaj zasigurno koji razmišlja o tom svom postanku, nastanku, neće se uzdizati i oholiti na drugima. Zatim hadis jasno govori da se duša u plod u majčinom stomaku udahne tek nakon 120 dana. Odnosno, nakon što se upotpuni četiri mjeseca trudnoće. Sve do tada, shodno hadisu, plod u majčinom stomaku ne smatra se čovjekom, ne smatra se ljudskim bićem. Tek tada, nakon 120 dana, smatra se. Pa na osnovu toga, ukoliko dođe do pobačaja prije četvrtog mjeseca, prije nego li se u potpuni četiri mjeseca trudnoće kod žene, ako dođe do pobačaja, budući da se ne smatra ljudskim bićem, onda i ne povlači nikakve propise za sobom. Ali ako se desi pobačaj nakon četvrtog mjeseca, kasnije ili žena rodi dijete mrtvo ili rodi pa živi nekoliko sati, na to dijete se odnose svi propisi koji se odnose i na odraslog čovjeka. Dakle, ukoliko nakon četvrtog mjeseca žena pobaci, takvom djetu se daje ime, kolje se akika, takvo djete se gasuli, takvo djete se omotava u ćefine, klanja mu se dženazo i ukupava se među muslimane. Dakle, čak i ukoliko dođe do pobačaja, nema uopšte normalnog poroda, ne dođe djete, ne zaplače, bez obzira, nakon četvrtog mjeseca ono postaje ljudsko biće. I mrtvi kod nas u islamu uživaju poštovanje kao i živi. Prema mrtvima odnosimo se isto dakle kao i prema, i prema živima bez obzira koliko živjeli. <clears throat> Pa također shodno ovome, ukoliko umre čovjek, muškarac, muž, i za sebe ostavi trudnu ženu, početak trudnoće, njegovi metak se ne dijeli sve dok ne prođe četiri mjeseca. Njene trudnoće. Može žena da pobaci. Može žena odmah iza njegove smrti da pobaci. Pogodi je smrt čovjeka i pobaci. Ha? Dakle, nije dijete još postalo ljudsko biće. Ako umre čovjek, pratite me, muž iza sebe ostavi ženu trudnu, početak trudnoće, njegov metak se ne dijeli, čeka se da prođe četiri mjeseca. da se udahne duša u to njegovo dijete u stomaku njegove žene, da se vidi hoće li napuniti četiri mjeseca ili ne. Jer ako desi se pobačaj prije četiri mjeseca, to dijete ne ulazi u njegove nasljednike. A ako pređe četiri mjeseca, pa makar i došlo do pobačaja kasnije, ono je dakle od njegovih nasljednika i on se uvrštava dakle u jeli, podijelu imetka kada se dijeli njegov, njegov imetak. Njegov imetak i dok se ne utvrdi muško, žensko i ostalo. Iz ovog hadisa saznajemo da ima meleka koji su zaduženi za plod u majčinom stomaku. Kao što im poznato, ima meleka koji su zaduženi za objavu, za rastinje, za kišu, meleki koji nas čuvaju, meleki koji pišu naša dijela, meleki koji će nas ispitivati u kabru koji nam uzimaju dušu. I, i, i na osnovu ovog hadisa saznajemo da ima meleka koje Allah šalje četvrtog mjeseca da svakom plodu zapišu određene, određene stvari. Ovaj hadis nas obavezuje da vjerujemo u gajbe. Sve su ovo, dakle, pitanja gajba. Ne vidimo meleka, žena ne vidi ništa od toga, ali nas poslanik alihi salatu samo obavještava. Zato je, ha, Abdullah ibn Mesud rekao, vohova sadikul mastuk, a on je istiniti povjerljiv. Pričao nam je Allah, poslanik alihi salatu sam, koji je istiniti povjerljiv. Sve što je govorio je istina i mi smo mu vjerovali ovi se prenosi, prenose se nama hadisi, da i mi vjerujemo u to. Pa shodno, dakle, tome vjerujemo u sadržinu ovog hadisa. U ovom hadisu, kao što rekao, govori se o Allahove odredbi. Postoje četiri vrste Allahove odredbe, odnosno pisanja Allahove odredbe. Postoje četiri vrste pisanja Allahove odredbe. Cijela, cijelokupna Allahova odredba zapisana u levi mahfuzu sve što će se dešavati do u detalje zapisano je Lehi Mahfuz. Kao što je poznato, jedno od prvih stvorenja koje je stvorio Allah Đelevala jeste kalem. Razilaze se, je to baš prvo ili jedno od prvih? Kalem, pero, pa mu je rekao, piši šta ću pisati, piši sve što će se desiti do sudnjega dana. I sve je zapisano, dakle cjelokupno. Zatim, zapisivanje, odnosno prepisivanje iz levhe mafuza ono što će se desiti meni tebi u našem cijelokupnom životu, mom i tvom, koliko ćemo živjeti, 60 godina, 50, sve je zapisano. To je dakle drugi vid pisanja Allahe odrebe. Zatim treći, ono što će se desiti u ovoj godini. I četvrto pisanje, ono što se dešava svakog dana. Zapisuje se. Ono što se dešava svakog dana. Zatim, iz ovog hadisa, završetka hadisa, bit će ljudi koji će činiti dijela stanovnika dženneta, pa će pred kraj svoga života početi činiti dijela stanovnika džehennema i ući u džehennem. Umrijeti i ući u džehennem. Iz ovog hadisa se zaključuje da se dijela vrednuju po završnici. Da se dijela vrednuju po završnici. Da se dijela i njihove sahibije, počinioci, oni koji čine ta djela, vrednuju po svojoj završnici. Zato treba moliti Allaha i raditi sve što je Allah preporučio, naredio, a što vodi do lijepe završnice. Moliti Allaha za lijepu završnicu. Zato je došlo u jednom od predanja hadisa Allahov poslanika alihi salatu sam nemojte nikoga hvaliti pretjerano njegova dijela uzdizati sve dok ne doživite njegov kraj. Sve dok ne vidite kako će skončati. Često sam navodio i taj primjer često nama treba, pogotovo u vremenima smutnji iskušenja, kada lakomisleni se uzdignu i misle da mnogo šta znaju, a u stvari ne znaju ništa, pa se uzdignu primjer čovjeka koji je bio od ashaba Allahovog poslanika alihi salatu sam pisao objavu od kinoza, od vjere. Vratio se u kršćanstvo. Bio kršćanin, prihvatio islam, sjedio pored poslanika alihi salatu salam, iz njegovih usta naučio suru El Bekara i Ali Imran, ostao ponovno kršćanin i umro na tome. Zemlja ga tri dana izbacivala. Zakopaju, izbaci ga zemlje. Zakopaju, izbaci ga. Zakopaju, izbaci ga. Na kraju ga ostavili. Rekli, nije on za zemlje. Kada je Ibrahim, alihi salatu wasalam, dovio i u dovi govorio veđnubni u obenije en na'bude lasnam sačuvaj gospodaru mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove, sačuvaj nas toga a on se borio protiv kipova i on je otac Tevhida i svi vjerovjeci koji su došli nakon njega došli od njega naređeno im da slijede njega u tevhidu. Svi, ali opet kaže, sačuvaj mene i moje potomstvo. Nije bio siguran za sebe. Pa dakle, moliti Allaha za završnicu. Moliti Allaha za postojanost. Dok smo živi i da nas skonča, naš život završi na lijepo. Pa bi trebalo učiti dovu, kako sam govorio, Allahume jamu kalli vel kulub, sebit kalbi ala dinik koje je rekao šejh bin Baz, rahimehullah ta'ala, lijepo bi bilo, dobro bi bilo da čovjeka ne prođe sežda, da ne prouči tu dobu. To je bila najčešća dova poslanika, alihi salatu veselam. Koja je još dova? Hm? Allahume inni es'eluke husnal khatimah Allahu moj, ja te molim za lijepu završnicu. To je druga dova koju je preporučio šeji bin Bas. Allahume ja muqallib al kulub, sebit kalbi ala dinik. Allahume inni es'eluke husnen khatime. I treća dova, da tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da se pokajemo prije smrti. jer ovaj hadis dakle predstavljuje niko od nas ne zna kako će skončati niko ovaj hadis nas postiče da vodimo računa o svojoj unutrašnjosti o svome srcu kaže se u komentaru da se pod ovim ljudima koji su činili dijela stanovnika dženneta i pred kraj svoga života počeli činiti dijela stanovnika vatre da su to oni koji su se pretvarali u jednom od citata ovog hadisa stoji wa inna ahadakum la ya'malu وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ yabdu lin-nas I doista će biti od vas onih koji će činiti djela stanovnika dženeta kako će to misliti ljudi? Kako će to ljudi gledati, posmatrati? A u svojim prsima su krili nešto drugo. Pa Allah je pravedan, jer je Allah učinio ljude svojim svjedocima na zemlji. Allah će dati da se pred kraj života obistini ko je ko, Ko je kakav. Pa ono što je skrivao pred kraj života će izaći. Pred kraj života, pred smrt će izaći ono što je imao u svojim, svojim prsima. Pa nas ovaj hadis postiče kao i prvi hadis da vodimo računa o svojoj unutrašnjosti, da vodimo računa o svojim prsima. Dakle, ovaj hadis ima ogromne poruke da budemo skromni, da se ne uzdižemo. Ma kakvo djelo činjeli. Sejid ibn Džuberi, čuli ste, pričao sam često, spominjao kada je rekao svojim učenicima, ima ljudi koji će ući u džennet zbog grijeha, ima ljudi koji će ući u, džennet, u džehennem zbog dobrog djela, ima ljudi koji će ući u džennet zbog grijeha, ima ljudi koji će ući u džehennem u vatru zbog dobrog djela, pa su ga čudno gledale. Kažu da nisi šta pogriješio, kaže nisam. Ima ljudi koji će učiniti grijeh i neće ih taj grijeh prestati peći i peći i oni se kajati za njega dok ne umru na teubi. I ima ljudi koji će učiniti dobro djelo i neće prestati uzdizati se, oholiti sa tim dobrim djelom sve dok ne umru na tome. Niko nije kao ja, niko ne zna kao ja, niko ne radi dobra djela kao ja, niko ne uči Kur'an kao ja, umriti na tome. Zato, dakle, dobro vodimo računa o našoj unutrašnjosti. Na osnovu svega ovoga nije dozvoljeno ni za koga tvrditi da je od stanovnika dženneta ili od stanovnika vatre. Ni za koga. Makar on bio u našim očima evlija, mi ne znamo. Allah jedini zna završnicu svakoga od nas. I također shodno ovome, nikoga zbog grijeha ne treba ismijavati i omalovažavati. Allah ga može uputiti a nekoga od dobrih skrenuti. Hm? Poznat nam je dobro ne hadis, dvojice, jedan loš, drugi dobar, pa ga pozivao i pozivao i pozivao i na kraju prizvao Allaha u prokletstvo. Allah te neće nikad uvesti u džennet, ti ćeš goriti u džehennemu. Pa je Allah rekao, ko je taj koji se uzdiže iznad mene? I govori da ja ću ovo ili ja neću ovo. Pa je uveo onog grešnika u džennet, a onog je uveo koji se izdizao nad Allahom i njegovom odredbom u džehennem. Dakle, niskim se ne smije smijavati, već ako vidimo nekoga u lošem dijelu, uticati se Allahu i zahvaljivati Allahu što nas je sačuvao tog lošeg dijela i dobiti za uputu dotičnog. Ovaj hadis nas postiče na spoj između straha i nade. Da živimo na dunjalku između straha i nade. Ako činimo dobro dijelo, da strahujemo. Čuli smo Abdullaha ibn Omera kamo sreće. Da samo znam da mi je jedna sežda primljena da živimo između straha i nade. Ako učinimo neko dobro dijelo, da strahujemo je li nam Allah primio ili ne. Ako učinimo neki grijeh, da se nadamo Allahu i Allahu milosti da će nam jeli prihvatiti, prihvatiti naš oprost, na, na, naše pokajanje. Onaj kome je zapisano da će biti nesrtan, to ne može saznati osim na svojoj smrti. Prilikom svoje smrti. Onaj kome je zapisano da će biti sretan na drugom svijetu. Nesretan i sretan na drugom svijetu, to ne možemo saznati osim na našoj smrti, samrti. Međutim, ne smijemo se pustiti do tog trenutka. Zato kratko, kada ulema govori o Allahoj odredbi, kaže radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno, hoćeš li biti od sretnih ili nesretnih. Radi ono što ti je Allah naredio. Ako hoćeš da budeš od sretnika, sretni, trebaju da rade to, to, to, to, to, da se nadaju. Radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti na kraju, Allah je pravedan. Allah je najpravedniji. Zato, dakle, pošto niko od nas ne zna našu završnicu, treba da iskoristi Dunjavog što je god moguće više, li da na njemu radi dobra, dobra djela. I također hadis nas postiče da vodimo brigu kako o svojoj vanjštini, tako i o svojoj unutrašnjosti, da se čuvamo obmanjivanja dobrim dijelima, isto tako da se čuvamo grijeha, naročito skrivenih onih koji se radi o tajnosti, jer kažu, kako ste čuli, to su oni ljudi koji su se prikazivali drugima da čine dobra djela, u stvari su bili loši. Pa dakle, trebamo se čuvati osame. Kada se osamimo, trebamo i tada poštivati Allaha, čuvati Allahove granice i kada se osamimo. Možda pred ljudima je lakše, s braćom muslimanima, sa sestrama muslimankama je lakše. Posustaneš, ima neko da te podstakne, ima neko da te uhvati za ruku, da te podigne. Ali kada se osamiš, samo Allah zna za tebe. Zato je došlo u hadisima da su to grijesi koji se uvrštavaju u najopasnije grijehe. Čak takle grijehe koje Allah neće oprosti. Jel tako došlo u hadisu? Svima iz moga umeta će biti oprošteno osim illal muđahirun, osim onima koji obznanjuju svoje grijehe uradi sam noć u grijeh, niko ne zna. Allah sakrio, on izađe i kaže ja sam radio to i to. Ili u hadisu se ubana, kada kaže poslanik alihi salatu sam da će doći ljudi na sudnjem danu sa ogromnim dobrim dijelima poput velikih brda, da pa će to biti pretvoreno u prah i pepeo. To su oni koji su, kada bi se osamljivali, rušili Allahove granice. Zato, dakle, treba voditi računa o svojoj unutrašnjosti i također o svojoj osami, kada se osamimo, kada smo sami, da i tada poštojimo Allahove granice. U hadisu se nalazi dakle pravilo vezano za ljudska dijela koje sam spomenuo, dijela se vrednuju po završnici. Učenjan su iz ovog hadisa izvukli pravilo, iako također ovakav hadis bilježi imam Buharija, dijela se innamal amalu bil havatim, bilježi imam Buharija. Dakle, pravilo dijela se vrednuju po završnici postiš, treba postiti sve do akšama, a ne do ikindije, iftarce, džabati. Djela i ti se vrednuješ po svojoj završci. Valja dakle ispostiti, odnosno vabud rabbeke hata etijeke letin, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jekin, sve dok ti ne dođe smrt. I također iz hadisa se može izvući pravilo vezano za sutrašnji obračun pred Allahom Đelevala, to bi pravilo glasilo da je pouka u čovjekovim dijelima, u čovjekovoj čistoći, a ne dakle u čovjekovom izgledu. Koliko je čovjekovo čisto srce i kakvih ima dijela, u tome i brat. I to će sutra čovjeku koristiti na obračunu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To kako si izgledao i kakav si bio, to kod Allaha subhanahu wa ta'ala se neće vagati. Vagat će se tvoje srce, čisto ili ne, od njega ćeš imati koristi tvoja, tvoja djela. Pa se brinimo o tome. A naravno to ženski svijet. Subhanahu wa ta'ala, alhamdika, šalim, la ilaha, ilan, stakur, katu,